Garibe ye ye ye ye yo Garibe ye ye ye ye yo Comfort all the time bunny yim Comfort all the time bunny yim Comfort all the time my bunny yim Garibe ye ye ye ye yo Garibe ye ye ye ye yo comfort all the time, my comfort all the time, my comfort all the time, my